galdera bat asteko emankizun hau nola hiri egiten duzue interneten. Hau da gai interesgarria eta ezinbestekoa aipatu behar duguna txaldeuntan. Hori gabe ez gintezkelako bizi, hiri egin gabe biztanen adiot, internet gabe prefosta baiatz. Bo, hola erraiten dut, baina negia erraiteko uste dut internet gabe banintz galduan intzatekela, izerdi botatze pixka bat, eh? drogazaleek usten dutelarik bezala eta zintzoki uste dut gabe bizitzen alginta izkila. Bon, ezkira kasu hortan, baina irria gabe, ze ideia. Bon, galtzen naiz, baina nola irri egiten dugu interneten, hauzen astepeneko galdera. Gaur egun, smaileak badira, aurpegi tipiekin, azkenean, eh, zure humorea, zoin den erakusten ahal laguneri, begi kliska bat, ortsak erakutsiz, eh, nigarreginez, eh, bon, olako gauzak badira. Justuki horre parantesia bat, uste dut ere hor, somaitu urteren buruan, jendeak ez duela jakinen ere itzekin erraiten zer edo nola senditzen den smile horiek erabili gabe, kusiko. Baina SMS batekin edo e-mail batean, irri zari ziztela erraiteko, nola idazten duzue. Nik pertsonalki, ha ha ha, he he he, hi hi hi, eh, bakizue atxe, a, atxe, a, atxe, a, i, bon lol, ez dut olakorik idazten, baina eh, hori aski edatua da mm, hemen, eh, azkenean uh, eh, frantxas oitura edo uh, oksidantala ere, estatu batuetatik ere uh, erabiltzen dena, edo jajaja ere, hori behar bat donostiarek uh, pasarazi diguten oitura, jota, jota, jota, estanda guk ere jajaja erten baitugu, ja, ja, ja, erramarko ginukerarik. Ono matopeak bezala da azkenean, eh? edo aberen oioak guk berdin, uaf, uaf, erraiten dugu sakuraren zat uh, alta bizkaitar batek guau guau errango du. Hori egia da. Brasilek beraz, irri eh, adibidez, berak idazten du, hue, hue, hue, hue. Atxe hue, atxe hue, eta bar. Eta bai izkontza bako manera dezberdin batez idazten du irria. Baina Brasildarek irri motaren arabera ere dezberdin dute. Kakakakakakakakak denak idatziz eh, zerrendan irri azkar eta zuzena delarik huisa idazten dutelarik animaleko irria da. Opa! Idazten badute, irri dinatua delarik. Ups, bezala pixkat, eh? Edo, isi irri penatua eta bar, eta bar. Interesgarria da, ikuste internetek eta teknologia berriak hizkuntza berri bat, be, mota berri bat rango dugu sortzen alduela. Eta interesgarria nola denbora pasatzen alden ere olako gai inutil bat aipatuz eta landuz. Artikulu batean atse mandut, baina bo, nintzen olako um, jakintza inutilak jakitea batzutan interesgarria izaiten aldirela. Euskarak ere baditu, eh, bere, bere zitasunak. Frantsesez MDR erraiten bada, mordurir, ebe Euskaraz eh, bere parekoa, ere, hola errango dugu badela, ika, deus ikustekorik iparretarrakekin, ika, irriz karkailaka erran nahi baitu, ezkezkatu olako erantzun bat, ikusten mauzi, erran nahi duen, eh, biziki irringariak ziztela. Telebistako putz hutsa utz, iratiko hitz apitz. Hitz eta putz. Eta laster gurekin eh, izango dugu Marko Van Gogh eh, ipatzeko berdenetik telefonon zarrapatzen badugu, beraz, saietuko gira beraz, aipatzen Van Goghen eh, marrazki oiek. Bainan lenik, aste azkeneko iritziaren tenorea eta gaur maixan arbelbideri itza. Egunon, duela berroi bat urte, guk taldea kanatzen zuen, amentsu bat iduri, emazte gure huts handia, zurekin egin dezagun euskadi berria. Gerozik huts horiekin zertan gira. Bi mira oraino, gizon emaztek, Hago, hago, sutik ezote dugu kantatzen. Agur jaunak! Ala bainan, denogadakigu, emazterik ez dugu eskoregian jakina. Entxegu zonbait eginak izan dira aldaketa bat egiteko, emazteak ere agurtuz, hala nora, lau haitxetara eta batzak, bere kantaldiek hasten dituen, kantatuz agur jaunak eta andreak, agur denak, duintasun berean gire, zuek eta baigu ere, zorionak. Baina, bakkarak ditaizkia entxegu, beti beretik ari gira agur jaunak eta puntxok zergatik, baholako holako uzkurtasuna ah, emazteak agurtzeko. Hoindesetara ino, barnatua, guretua ote dugu, emaztele zabatzea, desagertzea, noizarte. Mila zaztiun eta lautan oita behatziko irautza demoran, gizonen eskubidean aldarrikatu ziren emazteak baztertuz. Onan dugu zanderea, jazartu zen, emazten eskubideak ere plazaratu nahian. Baina eskubide kondu, lepoa moztu zioten. Geroztik, bogokaz bogoka, emazteek irabazi dituzte lehi ezen Baina, auge iritsi eta uhidurek ez dute alde egin. Hasirik emazten partetik. Auge iritsi, uhidura zaharrak, normalak balide bezala segituz gehiengoan. Nila bederatzi eta hiutan oita hamar eta hama, olatan oi hamarkadan, frantzia mesela eskolegien ere, irazartze bat izan zen abortatzeko legea sustatzeko. Baina, lege berria bideratu eta ez zaraka mugiendua itzali zen geinagateko agazoak ahantziz. Salbu urtean bi aldiz, ateraldi sule batzu, martxoaren sortzian eta azaroren hoita bostean, eh, emazteri buruzko bortizkeriak salatzeko nazioarteko egunean. Eta salberetik, emazte bat eragila delarik bizilagunak egin tratu txarren ondorioz, manifa batera deituz, azken jameka urte hautan, hoita bat emazte hil izan dira molde hortan ipagaldean. Baina beti ahur bat jende ikarrikan, ala baina emazte bat molde hortan hiltzeak zer hori, bo. Mila behatzi hon eta eta hamabostean, emazten bozkatzeko eskubideen berroita amagurtekari, ehun bat emazte bildu ginen baionan. Elzozi, frantziako taldearen gomitaren atzetik, erabakiak atzen diren tokietan, emazten faltak salatzeko. Emazten historio deit toragarria baratu zen, baina afera jortan gelitu zen, namurik segirari gabe. Bindira garen urtean, Hegoaldeko aldeko egin topaketa batzuen ondotik, eraiki izan taldea sortu ginuen, ipar aldean. Eta iran denbora posian, besteak beste, aberri egunean, zabaldu ginuen, ageri bat aldarikatuz, emasteak jendartearen erdia izanez, erabakitzaile eragile, herritar esan nahi dugula. Eta kontrako jarrerak zuzen du, halan nola gala eskatuz, hizkuntzan, dela gizon dira Jende, gizon emazte, ez gizon, gizon emazte. Familian, nola hasen ditugu hugak, zer modelo gauzatzen dute hagemanetan, eta etxekolan lan manaketan. Eskolan, nolako irudi at, adibide draukate libruetan eta jokoetan. Lan munduan, lan gabezia, lan txari eta baldintza txagenetan, emazteak xampion, eta etxeratu eta bigarren egun aste politikan zemate mazte, erabakiak noren esku. Medioetan, publizitatean, nolako emazten itxura zabaltzen da, aurre iritsi joak mantenduz. Herri demokratiko horrekatu bat lortzeko badugu, baduko lan egiteko. Hala, zera egantzen. 2008ko martxoaren zortzikari, sekulan egun hortan ikusi zen manifaz, zei egun bat jenerekin aietek abortuaren aurka ateratuitak salatzeko. Eta media bazkek atera zuen artikulu bat, iparaleko feminismoaren agulezia salat, salatuz eta galdeskatuz, heian ikusko ginituen, hoin beste genekarrikan, 2000 hamazazpiko batzuaren zortzian. Dauden beha, eta hogan berriki epsi dela eta emazte zenbait keskatu diren, beren lekua hartu behar aldarikatuz. dela aldarrikatuz. Alainan, ehunta, beho eta hame sortia, hau sabetetarik, hama hiru emazte bakarrik. Hama president edo lehen emazte bakar bat, hiru tonelita hama hiru vizprezident edo buru horretarik bost emazte, holako emazte eskasa ikusiz saldarrik atuz, delibero lagriak hartzen diren egituretan, guk emazteak deliberatzen dugu gure burua entzuna Uff! baina ez ezagun ahantz, emazte eskazoren funtsezko agazoak beti berme direla, eta ez direla bere kabuz aldatuko, bohokatu gabe. Hego aldean gubaino erneago daude. Emazte talde hausak batzuen atzetik, gizon talde batzuek, adin sozial mai guzietakoek, aldarrikatzen dutela, beren joka dutela, emazten egoera oztopatzen. Eta hor dibela, denen honetan, aldaketak izan diten gauden bela. Zeian iparaldea kutsatuko duten, mirakuru txipi bat zerratik ez. Mira, kuiluetan behar baita. Bo, midesker, maizan nah, belbide hemen ginuen bera zentzularen iritziaren tartean asteazken eta ostegunetan goiz behin eta hitz eta putzen. Gure kronikalaria hemen dugu, telefonan, behintzatu. Eta gurekin dugu Marko, atxaldeon? Atxaldeon. Telefonaren bestaldean, eh, diuntan. Eh? bai, bestaldean, eta urgun gainera, urgun. Orniz uh, eh, Verdun al aldean. Verden, Verdun, non hori? dans la Meuse, hein, Meuse uh, departamentuan edo hori. Eta Verdun, lehen garlako uh, uh, ezaguna izan den uh, garla handi bat, duela, egun urte uh, verden, Hori. Ados, ah, eta ah. barizira... Uh, Mintzaldi... Uh... Blablaldi... Blabla... Konferantziak, eta eskat lotzea historia atxe handi batekin, eta historia atxetikikin hori gure ah. godioen euh, historiak nola no, dudan nik euh, historia hartzeko eta komikiak egiteko. Eta eskoletan niz, eta justu horren, eldu niz, estitu euh, medikal batetik hor, eta... Hala, elduekin izan nintzen hor duela gogoi eh, uh, minutu. hor duan, gu ez gira berden eta zarituko atxalduntan, ez dakit kusiozun, Marko, eh, arte, arte munduan, hala janko dugu, eh, Bada, afera bat, Van Goghen marrazkietaz, ikusitu hor, idurri ba, Van Goghen marrazki batzu? Bai, bai, eta hori, jakin dut, legoi zontan justu, Euh, goxazen momentuan uh, lest republikan dikitzen eta Van karen eta faltsua ala egia. Hauri ah, da. Hala ah da. Zenta, iduriz, euh, bai, atseban dituzte, bere marazki batzu, bainan hor irakortzen artikulu bat, eh, be, diote faltsuak direla eta denak uh, imitatuak bai. direla. Bai, irakuri dut artikulua eta bukatzen bizet gelitzu nahiz, eta zer. Et, atseban dute marazki batzuk, eta eh, zer, da faltsoa edo egiazkoa da saltzeko, gero dirua agapatzeko, eta karneta atseman eta uh, eh, marazkiak dira, eta, eta ez badira eh, vangogenak, uh, tampix. Ez dute balorerik? Hori da, hori da. Hau da, artikoren funtsa edo uh, azpiko lema, zen edo, eta marazki horrekin diru lortzen aldugun ala ez. Bai, pentsatzen dut hori dela ez, gibilan. nola, nundik edu dira, beraz, marazki horiek nork atseman ditu, nola zagertzen dira orain vangogen marazkiak, hori ikusi duzu? Ez, artikluan ez zer hori haipatzen zuten uh, kaneta bat atseman zutela, zakitzen bat irulogoi uh, eh, marazki, uh, eh, kaxik hori uh, alde, baina barnean uh, irulogoi marazki, eta aipatzen zuten eh, haien arteko ez tabaida. Baina bai ez, faltsu alaigia, faltsu alaigia, takitxo, eta eh, ez dut uh, eh, irakuru, ez dut uh, artikloa uh, bukareino pentsatu ere, uh, pentsatu zere azken partea izango zera, ea, eh, diru, ha, ugeren aldugun, ala ez. Mm. Liburua uh, irureun bai hori alde, reten zinun bezala, irurogeita amak eurotan, bon, be, ez da gaizki, ah, eh? Bai. Ah, ez da gian, bai. <laughs> euro, lezai bai. argitaletxak beraz ateratzen du, ah. eta ezagutzen duzu, argitaletxuri, lezai edo? Bai, lezai, bai, bai, ezagutzen dut, bai, oh, bai. Famatua da, ez nundik ateratzen dituzten, baina, bai, azkenean, hemen e, iringarria dena, hori janen dugu, e, van gogek eginak balin baditu, ditu, eman ezagun berak dituela egin, hor, ba, wow, marazki bai, horiek, bai. wow, edekak dira van gogek eginak, bai. eta emaiten duzu e, bete, e, arantxak egin ditu e, marazki horiek, pff, ez dute balorerik, Uh, alta <laughs> berdinak izaiten aldira, marrazkiak bai. berdinak, ber uh, arkatza uh, estiloa egiten duzu, baina bai. ez da ber pertsona, beraz, ez dute ber balori. Da, izena ipotantea ez, bai. eh? nun Bai. Horretzen nizor uh, picasso historio, fai, Picasso zuen historio bat, behin uh, izan zen uh, statu batean, eta edo jetetxe batean, eta pagatzeko momentuan, uh, nagusiak erraten aldut duzu marazki bat, egin eta uh, ez ez pikazak aten zuen, ez baitut uh, jatetxe uh, osoa erosi nahi. Bai, <laughs> Orduan bakarrik firmat, firmatu zuen, eta firmat, firmatekin uh, pagatu zuen, mm. mm. Eh, bon, egia da, azkenean... E, bada olako zakit, uh, e, famaren izenarena eta eman dezagun nik egumatez jakiten badut ene ganerrean badutala daliren marazki bat. Uh, me... Kasu, eh? Kasu. Hori da problema, bai, egia izan bai, zen. Eh. Or... Hatsaman dute Picasso, uh, Picassoen marazki batzut, Molcha batean, eta Uh, Ganer e. batean ere ez berdin, ez? ez Norbaiten e, ez izan zen olako zerbait uste dut gizon bat zela zakit uh, Picassoren laguntzaile bat edo langile bai, bat eta, eta emazteak, bai. Ah, emazteak eman ziola. E, eta emazteak eman zizkion uh, moltsa batzuk eta barnean ziren marazka, Picassoren marazki. Eta azken versioa, zenta hausian ditira horrein, aldatu da eta errandute, bai, ezkazen zian emazteak berriz etxera etorizan, moltsa batzuk narzerat, eta bi edo iru moltsa atxiki zuten. Mm. Hala. E, atxiki, ala, ebatxi, ebatxi, ebatxi, bai, hau da. Batzutan, obeda eser, eh, eser atxemaitea, ez? Esa bai, eser ez atxemaitea, zenta eh, nik atxemaitea modu bez berri sartzen zurekidan, ez dut ganerik, baina ene ganerian atxemaiten dut daliren uh, eh, marazki bat, bai be, fu, biziki kontent izanena, ez baina ez badut ne hori gaiten, dalirenarena, bon, bez, tu zerbait galtzen du, ala ere, gara, badela olako agotasun bat, uh, ukaitea artista famatu baten obra, naiz eta, ba, zaget? Depeditzen da, zoin obra ere, zenta daliren obretan, badira batzuk gustatuko zaizuela, zaizura, edo, ba, eta batzuk ez, ez batzaizu gustatzen, obeda asaltzea. Mm, bai. eta asaltzen bani baduzu, sartzen zira osekurako uh, eh, problem batzukin, aldiz, Zigarri maite behin bat duzu uh, eh, atseman zure garaian eh, atseman duzun uh, marazkia, beha etxean atxikizen duzu, eta bon, ez duzu didurik uh, lortuko ere. Baina bon, gustatzen bat zaizu uh, atseman duzun obra, beha da, atxikitzea. Bai, bon, beha doz, oleinen dugu. Van Goghen, eh, beraz, eh, liburua salgaidan aski orain, bere marazkiak eh, dira iduriz balita izke, pentsatzunt ikerketa bat egin dutela, bon, ikiren dute ere berdin. Van Gogh gaizoa, ustu dela artista hoietariko bat, be, bizi aski komplikatua izan duena, eta gena, ustu bere garaian, azkenean, bere obrek ez zutela famarik, hil bai, ez? ilondotik eh, famatu izan da. Bai, ba, bat ere, eh, zen bat ere ezaguna, eta gaizki bizidu uh, eh, ba, hori, eta horrein, bai, hil eta gero, uh, ustez gaur egun bizia den eta eziguna den, ezaguna den artista bakara frantzian edo, da... Um, Zulaj, bai, bela da. Bestena, eta Zulaj Rodez, Erian, be... Bide museoa iz, uh, ireke dute, eta bon, normalean, berba, uh, uh, ba, hori uh, uh, uh, da iretak edo. Bai, hori da azkenan, egia da, nolaz hori? Bai, zera? Nolaz, nolaz ilondotik uh, bilakatzen dira famatuak artistak? Zaktit, zaktit ere, uh, dependetan merkatuak zenta uh, uh, komiki gintzen, edidez, hori uh, alde batzuk zerroa dira, uh, ezagunak ez dira ez dira dik, pentsatuz gero, guri uh, eh, ezagunak dira dik, hor uh, eh, baiuko dute zarbait, edo hilko dira dik, zarbait uh, dute. Hau da, hau da, nuzet, narkatu bat. Narkatu, uh, arte narkatua. Mm -hmm zein da merkatuaren logika? Sosarena, ordean, azkenean? Bai, bai, Nunda, artea eta nunda estetika nunda ba, artea, dute artistek eta egiten, eta uh, eh, ikuslek ikusten, eta merkatuak, eh, merk, uh, eh, saltzaideak dute egiten. dira bi gauzak desuaniak, baina nunda eta artista, artistak bizitzeko saldu gaitu uh, gauza batzuk, eta izan, behar da seltzeko merketu bat. Dena lotua da, baina bon, bi, bi leku dezbarnietan dira eta bi leku, bi egon behar dira ere. Mhm. Bai. Eta hori, barba ipatuko dugu beste zan, bat, eh, hor uh, lotua labur bat egin duena uh, eh, du izena ben. Ah, bai? Bai, berak iten du, zera, de marxa artista bat aldiz, bere desmartza ematen du komerzial prozesu batzean. Egia bai. Bai, bai. hori. Bai, bai, eh? ben, eh, da, eh, ba dira, zaki truzak, sakuak, bai, bai, denetan bere esaldiak dira, simpleak eta bai. eta horrekin sosaiten du azkenean. Ez zel bakarrik da, izan behar da, ben idatzi ale, hori mm. da. Bara bon, da, ekitea eta eta nik gure guti bere uh, elgarri nuen, eta berak karaten zuen, bai, asuma, asumatzen du, hori. Asumitzen du. Ah, bai, ah, bai, da. Bon, haipatuko dugu gero, hor bai. dugu uh, uh, Van Gogh bede karneta faltzu ala egia. Bai. egon gu Hor, merkatu munduan gira. Merkatu bai. Ez, simpliki, eh, zenta Van Goghek gaizoa ez du olako deus berreskuratuko hortik, ez eh, sosa e, aipatu gabe, e, pixka bat olako ohore eh, zerbait bere marrazkiak berreskuratuak baitira, hor azkenean argitaletxa da bakarrik, eta bai. berdin familia, zagit nola bai, martxan bai, den, baina... Gatatzen da edeko miki gintzen, RG tenkineko horre uh, alde aldiz hor derbintasuna da uh, du uh, RG lana kontrolatzen, hori, da. Eta bango gena ez dakit nik mm eh, nor, eh, nork eh, adulatzen da, mm ba, nork atzen duen. Bai. Ez dakit, <clears throat> bo. Ez dugu erosiko behintzat, ez dakit, ez dut nik behintzat erosiko, egu behiko, ba, genera behar bat haulako influenzia bat izaiten aldo, behar familiaren gan, belahi bat moztuko du batek, edo... Ah, Vincent Van Goghen mamua hor etortzen bada. Eta behar bat ez dakizue edo ez dakizuzuk zure eh, familiako egon gelan, badaduela hogeita ama urte kontro batean margo bat, bon, beti familian da, eta ez dakizu eta behar bat behin, hartuko zira Van Gogh batena dela. Mm. Eta hor, zer egin handut. Hmm, ez ino? <laughs> bon, ikusiko. Bo, Marko, utziko zitugu beraz uh, zure aferetan. Bai. Eta bestaldi arte, marazki bat ikusiko dugu egun uste zu edo? Van eh, eh, bai, bai, eginen dut. Bai, <laughs> bon, ikusiko dugu. <laughs> Ikus eta sinetx. Are, aio, Marko, bai. eskerra. Aio. eta laster hitz eta gure gomita Bernat Etxepare Liseoko zuzendaria Helen Charritonekin aipatuko dugu atzo udako Euskal Unibertsitatearekin egin zuten uh, prentsa horrekoa eta sustut uh, ebe, elgarrekin sortu duten hitzarmena elkarlana Liseo berriari begira diru kanpaina biatu du Etxepare Liseoak eta ueuk bere laguntza ekarri nahi izan du zeinetan, semaneratan, xe eta ziak laster gure gomitarekin. Bostak eterdi mementu zeuskal iratietan berriak zurekin bernadetar gaina! Egun eta oraitan jakiten da preso batek bere buruaz beste egin duela igandean baionako presondegian, bazen hiru egun baizik preso emana izana zela, pornografiari lotu argazki eta dokumentuak zituela, arrastatua izana zen, OIP presondegietako behatokiak du berria jakinarazi. Alegiazko telebistako literatura emankizun bat zergai esaren txalatzeko biziko militantek BNP Pariba miahitzeko aientzia bat okupatu dute banko honek zergai esian duen eragina txalatzeko idazle faltsu batzuk zergai esari lotu egiazko liburu batzuen zatiak irakurtu dituzte miahitzeko banketxearen okupatzea aratsalde hastapenean bururatu da polizak kanporatu behititu biziko militanteak beste beste ekintzarik ere hitzemaiten dute ondoko egunetan atxalde hontan biltzen zen paisen eh, hauteskundeetako komisioa, TPO edo enpresatipietako hauteskunden boska egunak gibelatuko direz erabakitzeko. Astelenean aipatua izan zen posibilitate hori, ikusiz CGT sindikatak eskualeriko lab eta korsikako STC sindikaten kontrako azken errekursoak aztertu beharrak direla, eta hauteskunde egunak ez gibelatzea galdeiteko prentsaitziniko bat egindute haintxusen atxalde Arratxaldean paixen lab STC solider eta ziente sindikatek.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 Eta ostiraletan metal garrasia, metal eman Metal garrasia, ni daier. Eta ni brutal. Euskal irratiak, musika zalean irratiak. Ibon askatu, eridiren presoak askatu, lelopean antolatzen dute larun batuntan manifestaldia baionan, bagoaz eta jaiki adi elkarteek bagoazeko Emili Martin eta jaiki adi osasuna taldeko Fernando Arburua ostego nontako gomitak goiz behin. Kaixo, laurit naiz eta ostira kantuzkantu irratizaioan egongo naiz, aratsaldeko lauritan. Muxu handi handi bat. eta prentsan eh, interneten uh, zer dira ipagai nagusienak berrian abiatzeko altsasuko hauzia nagusi deklaratu ondotik aske geratu da hauzitegi nazionalean beren burua aurkeztu zutenetako bat hauzipetutako amar gazteak Espainiako hauzitegi nazionalean izan dira espetxeraturatakoak uh, kartzelerat dituzte berriz eta hoiek ezagutzeko saioa egindute dute guardia zibil zibilek. Beren kabuz aurkezutako biek gaur deklaratu dute eta lehena aritz urdangarin aske atera da. Euskal Herriko Unibertsitatearen gazteizko kampusean manifestazioa egin dute hauzia salatzeko eta hor, eh, beraz, bideoan agertzen dira berrian hori lotutako artikuluak eta iritziak ere argitaratzen ditu berriak. Hori loturik ere, hau txapuntu info, eh, argian, adierazpen askatasuna sailean, um, hautsa.info itxina idute alarma gorria piztu beharren gaude, elburu handia da, baina gu partida jolasteko presgira ez dugu toalia botako. Dio pituk, infozazpi irratian egin elkarrizketan, batzara edo bilkurarat deitu dute ostegununtarako untarako irunean, hainbat dabideek dio jo puntuan jarri dute hautsa.info besteak beste altsasuko ausiari eman dioten tratare trataeragatik ez da hautsak jasaiten duen lehen era erasoa, komunikabide, desorosoa gara hainbat entzat, eh, hortaz beraz elkarrizketa argian irakurtzen alduzien. Bestalde Espainiako armada leitzan militarain itzaritu dira Nafarroako erritik desfilatzen, hor ere berrian eh, beraz eh, bideoak eh, agertzen dira, WhatsApp bidez, ari dira zabaltzen, militarrak ageri diren bideoan, bideoa, bertan ageri dira zamait militaroinez, armak eskuan dituztela, erriko plazatik desfiletzen, desfilatzen, berrogei bat ikusituzte, eguerdin guruan eldu dira, errirat kamioietan, leitzako sor lortuk sare sozialetan zabaldu du bideoa provokazio, provokazio tzat jodu militaren jarrera. Abenduaren hogeita zazpian erabakiko dute zubietako erraustegian nork kudeatuko duen. Ondakinen kudeak eta zberaz hemen berrian, Gipuzkoako ingurumen diputatuak azaldu duenez, 2000 eta amazazpia xeran asiko ituzte obrak eta hogeita mar hilabeteko epean bukatuko. Bestalde Durangoko azoka eta gaur egin dute aurkezpena, eh, bi asteren buran iraganen den azokaz, Euskal Kulturaren aldeko inurri lana du azokak aurten, Eriseriko inarrizko kultur langilean sei ordezkarik jasoko dute hortengo argizaiola saria, berreun tabureita sei erakusma hain, berreun tabureita behatzi nobedade, eta berreun ekitaldi baino gehiago izango direla aurreratu dute antolatzaileak. Eta Israeli boikota, Israeli boikot egitearen aldea gertu da Nafarroako parlamentua argian aipagai, Palestinako okupazioa salatu du Nafarroako parlamentuko eledunen batzarrak, azaroren amabostean atzo, onartutako adierazpenaren eh, bitartez, Zi Jordania, Ekialdeko Jerusalem eta Gazako zerrendatik alde egitea eskatu diote Israelgo gobernuari nazioarteko legediak diuen gisan. Oroimen historikoan ere, ere barkatu, San Jurgo eta beste sei pertsona desobiratzen ari dira Iruñeko erorien monumentuan, hortaz ere reportaia argian eta bestalde, topatu puntu eusek eginduen eh, reportai bat ere argian, prefosta elkarteaz, basaburuko gazten topaleku, amar urtez abandonaturik utzitako atarratzeko sao trinkete ostatua bereskuratu, eta zuberoako basaburu eskualdeko gazten gazten topaleku bilakatu du prefosta elkarteak. Hortaz beraz, argian xetasunak eta erreportaia. Enpresa oso tipietako hauteskunden gibelatzearen aurka jo dute sindikatuek kazeta.usuko titulua tenore honetan, berrietan aipatzen zuena ere Bernadetek, enpresa oso tipietako hauteskundeak gibelatzen dituen edo ez ofizialki azalduko du azaroaren amasai honetan lanaren zuzendaritza horoko rak, gibelatzeak ekarriko lituzken ondorioak salatu dituzte lab, STC, CNT, ESO eta Solider sindikatuek. Josu Arkauzen egoera salatu eta presoen eskubideen aldeko dinamika aurkeztu dute arrasaten. Ogeita bost urte da, dara matzan Josu aurkaz gari eta egoera berean aurkitzen diren sei euskal egitaren salbu espeneko egoera salatu dute uh, kaseta puntu eusen aipagai eta miarritzeko BNP bankua ere aipagai kasetan. Okupatu baitu bizik egun berrietan aipatzen ginuen bezala media bazken ere gainagur Eta etxart eh, taldea kondenatua eh, hortaz beraz eh, xeetasunak hemen media bazken eta zinegin festivalaz ere eta bukatzeko prentsaitzuli hau zudu eztekin eta nordugu argazkitan Trump biztaden aspaldiko partez eta Trumpen diruaz ez lukeia bere sama sobera kalkulatu eta gain erakutsi galdera egiten du ziduestek uh, eh, bere, uh, bere inkesta eramandu beraz, seetasunak, ejamezala, beren web gunian. Hitz telebista utz, irratia Boz minutaren buruan eh, gurekin izango dugu Helen Chariton, Bernat Etxepare Liseoko zuzendariarekin, aipatuko dugu UEU, Udako Euskal Unibertsitatearekin, eh, egin duten edo izenpetu duten itzarmena. Elkarlan bat, eh, sortzea helburu dute Euskal Pedagogia bultzatzeko gogoarekin eta laguntzeko gogoarekin, eta berbidetik bere kampaina ere laguntzeko asmoa du Bernat Etxepare pare Liseoak eh, diru bilketa sagarrondoen bidez dakizien bezala egiten eh, baitu, hortaz eta guziak laster gure gomitarekin aipatuko ditugu lehenik, kasik eh, berrion bat batzuentzat lau behi euskal taldeak disko berri bat ateratzen baitu kasik erraiten baitut disko berriontan espaitirudi kantu berririk izango dela, lau behi taldea mila behatzion mala urtean sortu zen zuena eta bi mila eta gelditu zelarik eh, men disko berri bat agertzen da hoien onenak de, be, lau behi onenak deitzen da eta hemen lehena positiboan deitzen dena lau behi. Positibon, pentatu. taldea eta beraz uh, onenak deitu bilduma argitaratzen du taldeak erran bezala ez da berrikuntzarik hemen uh, iduriluken arabera eta eh, positiboan kantua hemen entzuten ginuen 2002an gelditu zen taldea baina iduriluke kontzertuak emaiten dituztela bainan berriki bat ez ez datu behar izan dutela gitarristak eskua edo uh, bai eskua edo besoaztak eta utxi duelako. Baina hemen beraz, lau behi berriz itzultzen uh, manera batez behintzat. Uh, bostak eta behoita sei dira eta orain gure gomitarekin segitzen dugu. Itz eta putz, atxaldeko bostetatik seietana, arantxa ididarekin, oskal irratietan. Atzo UEU e eta oh, Berazudako Euskal Unibertsitateak eta Baianako Bernate Txepare Liseoak prentxorreko bat egin zuten elgarrekin elkarlan bat abiatzeko eta horren orkesteko. Liseoak egiten duen azten gaitu, azten dugu kampainari bere agia ekarriz Bernate Txepare Liseoko zuzendaria elen txarriton gurekin ahatsalde hona. hon zuri. Odan dakigun bezala, eh, liceo berriari begira, ari baitziste kampaina eramaiten, uh, ekipamendu eta materialak uh, lortu nahian, eta hor, beraz, elkar lan bat, ue urekin abiatu duzue, zer da hor eh, zehazkilkar lan hori? Alor, e, e, egia ezan eh, ueuk entzun duelarik eh, gure kampainaren berri askifite eta bere ala diakina zidaukute nahi zutela gure sustengatu nahi bauzu eta mm, sentzu hortan bon, simbolikoki lehen erabakia hartu duten lehen erabakia zen nahi dutela gure baionan eginen dugun txagardian zonbait arbola ue uren izenean euren xokoa hori izan dadin eh, simbolikoki, mhm. eta um, horren uh, elikatzeko nahi bada, uh, lanian hartzen gira elgarrekin, bai uh, beti Euskarako ikasketen promozioa egiten, nahi gaituzte lagundu demagun uh, egoalderat uh, eramaiteko ikasleak, eta hartan uh, baitakigu lan handiak direla, eta tiria ere emaiteko ikasleak behar dela promozion bat egin, beraz mm du dugu eh, lehen, eh, lehen txediare. Egia da, zentazkenan eh, nik egia jana astapen batean, ez duen lotura egin UEU eta liseoaren artean, baina azkenan logikoa da, hont liseoaren segidan, hainitzen zat unibertsitatearen autua ere heldu delako, bai. eta hor be, Euskal liseoaren zat ere problematika handi bat baita Euskararekin segitzeko ikasketak ere. Ala bainan, eh? Euskaraz segitzeko ikasketa egoaldera joan behar da, bainan uh, alde batetik ohiturarik keztugu iparraldean eta bestalde uh, hasten delarik sede horrekin eh, gauzak bilatzen eta gauzatu nahiz uh, da zinez uh, oztopo handiko bide bat eh? eta e, ueuk ortaiz badaki para esta eta nahi gaituzte lagundu bai bilkurak antolatuz izan danin Euskal Herriko Unibertsitatearekin edo gure ikasleekin ere zuzenean ahemanetan txartu zeakusteko nola ibiltzen alden, eta iparaldea Iparaldean beti izan baitira UEUko saioak, mhm. horiek eh, obekio ezautzen dute menturaz Iparaldeko egoera eta bizipena beste batzuak eh, baino. Mm, zenta UEUko eh, udako ikastaroak, uh, uh, bai, elduei zuzendutako ikastaroak dira, eta jada ez tira usu ikusten liseotik ateratzen diren ikasle batzu horako udako ikastaroetan. Egia ezan ez, gero, uh, ez da, esikulan debekatua edo edo denere idekia da, baina baso pasatuta ez dute lehen urratxa eginen to bihar ikas, eh, joan eniz eh, udako unibertsitaterat, ez dira erritmo hortan, <laughs> baina ueukoek eiek bakite zer den uh, estudiante baten uh, egoera eta mm, arazoa edo kezka, eta hortan dute laguntza, hien esperientzaren laguntza emango. Mm. Hordan, hor, uh, e, ere aipatu dena da, be, diru kanpaina bat eh, abiatzen dela ere hor eh, bi uh, mila uh, eh, liceo berriaren sartzeari begira. Bai hala baan. Ta hortan ere laguntza hor, laguntza materiala ekartzen daukute. Uh, alde batetik erakusten dute eredu gisa bombe arbola zonbeit uh, eusiko dutela eta uko sokoa ukanen dugula gure sagardian, Bestalde, uh, eh, egoaldeko uh, eh, begira, edo bazkideeri begira, um, prestatu dituzte bi banko kondu eta... Uh, antolatuko dute transferentzia nahi bauzuz, eta batzutan uh, jendek uh, bakizu uh, bon, transferentzia, bankoko transferentzia nire batzutan oztopoak badira eta egoaldeko publikoaren unkitzeko guretzat uh, zine gutxienez eh, xantza hon bat da, izaitia, mm. alako laguntza bat. Bai, bai, bere xarearekin azkenean, ere, bere xarea jokoan sartuko bai, du azkenean. Bai, bai, mm. bai, bai, Eta um, mm, ipatzen zenuen um, elkar lana, hoi eurekin, zat, pedagogikoa zoin izango da urtean zerreko lanak trukaketak ikasleekin izango dira? Ah, hortan ah, ez gira oino eh, hain uh, eh, urgun uh, joanak ez, eta nahi bat duzu elduden urtean guk bi uh, lan bide ziketan bi arlo edo sail berri dekiko ditugu, bada merkataritza eta bestia da jendearen laguntza eta erri biziaren, eh, bai, biziaren eh, laguntza ere, eta mm, hortan dena egitekoa dugu, hortan ere, bai partaidegoen atsemaiteko, nahi ginituzke adibidez gure ikasleak baso profesionalak izango dira horiek, eta baso profesional baten txegitzeko, behar duzu, ogo bat, ogoita bi uh, aste uh, eh, ikastaro eraman, eta guk nahi ginuke eren bat edo beden uh, eh, egoaldean uh, bizi dezaten gure ikaslek. Eta uh, partaide gotza horren uh, montatzeko ere, berdin uh, ueukuek laguntza ekarriko daukute. Mm mm Justuki, ordon, uh, be kampaina hortan, azten gaitu, azten dugu, xagarrondoak uh, zertan dira, um, dira hor landatzeko esperantzarekin, zertan ziste bai, hasi, abiatua da ta, eta diendiak ongi uh, erantzuten du, eh, ideia polita bezala maiten du, bat e, erdiak baino gehiago saldiak, eh, mm. guai behar da abenduko bukatuak izango dira, eh, salmentak, e, horietan be, erdiak eskatzen dute etxeatek hartzeko, eta beste erdiak usten dute lizuan hor, sagardian, eh, lizeoko sagardian, edo guk deitzen dugun Euskararen sagardian landatzeko eta hori untxalaz, eh, lehenik baionako irrikotxeak e, eh, zinegin nauku lur bat utziko zaukula, mhm. beraz e, eh, bat batekoa, hori e, urte gauzatu behar ginukeen gauza bat da, eta gero behotxailan arbola horiek landatu. Lehenik izango da lehen merkatia hor abenduan xagarronduen banatzeko, Mhm. eta sagartzearekin lan egin baitugu badira bariatate bat baino gehiago, baina guai galdegin zoin diren, ez ditut denago guan. Galdegin nahi nautzun, <laughs> eta, eta gero belandat, landatze horren eh, lana izanen dugu otxailan. Ados, eta bon, ordean sagarrean edo sagarrondon izenak ez ditugu jakinen, baina uh, nork landatuko ditugu ikasleek, uh, egin nendu zelan ez inen dugu gura artean, Eh, langile, ikasle eta dena, pesta, eh, pesta nio bat antolatuko kodugu horren ingurian. Gero egia ezan behar da, bon, eh, erdia saldu balima dugu ere, e, sos beharretan eta materiala erosteko hor beharra bino alimalekoa da, beraz e, emaite, emaitzen emaiteko edo beti bada posibilitatea, eh? alde hortatik dudari gabe, eta eta ara, antolatuko dugularik gure pesta binnen eh, deia eginen dugu, bai. Orduan, or uh, eh, nun erosten alda gure sagarrondoa? Alo, simpleki internet balin bada izigarri egresada behar da eh, etxepareko webgunerat uh, jo, eh, iru aldiz itza etxepa, uh, etxepare.eus eta hor behala be erosten alda peipal moduan. Bestenaz uh, guk baditugu rialde batzu banatzeko eta uh, edo zoin pestetan uh, entxeatzen gira bak badakizu uh, eh, main bat zuren eh, atxikitzen hor uh, flyer hoien banatzeko, edo ezautzen bada liseuko guraso bat guraso guziek badute ere mm. hori uh, aldetxo horiek banatzeko eta arbolak xaltzeko, bera zara takit uh, eh, atsemanen duzien. Ba, pentsatzen dut, <laughs> bai. bai. Dori dena agapaturik, eh, beraz, bai. eh, orda, internet, eh, eta beste bestenaz, pestetan, ondoko pestetan bai. ere berdina bai. Internet, e, liseurat deituz ere, arduratzen argira, ez da bai. problema bat. Eh? Ala, bestena, <laughs> bai. beharrik. Beharrik bai, telefono ino baliatzen <laughs> dugula, ala ere, eta, zargatik ez, liseotik pasatu ere, bai. uiek ere egiten albaitira, bai. zpadugu iturerik ere, bon, txabe, Bernat Etxepare Liseoa eta UEU Udako Euskal Unibertsitaten arteko itzarmena eh, bidean, eh, beraz, ebe eh, segiola ikusiko orduan ondotik zer, zer fruitu emango duen, beraz, elkarlan horrek ere horrez gaine milesker, Helen bai. Charriton. Agian, xagarrunak. Bai, milesker <laughs> zuri. Adio! Aldeko sagarraren nadarraren puntan, puntaren puntan, soria zegoen kantari. Txiruriruri, txirurirura, noka ditu ote du kantu ederrori. Txiruriruri, txirurirura, noka ditu ote du kantu Aldapeko sagarraren nadarraren puntxan, puntxaren puntxan Soria zegoen kantarim, txirurirurim, txirurirura Norka ditu ote du kantu ederrorim, txirurirurim, txirurirura Norka ote du kantu sagarra de la sagarra de la sagarra de la yo de la yo de la sagarra de la sagarra de la sagarra de la yo de la yo sagarra yo de la sagarra de la sagarra de la yo de la yo de la sagarra de la sagarra de la sagarra de la yo de la yo dago beilari Txiruriruri, txirurirura Nok bilduko ote du lili sarmantori Txiruriruri, txirurirura Nok bilduko ote du lili sarmantori Saga rayo de la saga rayo de la saga rayo de la yo de la yo de la saga rayo de la saga rayo de la saga rayo de la yo de la yo de la saga rayo de la saga rayo de la yo de la yo de la sagarra yo de la Saga de la Saga Rayo de la yo de la yo de la Saga Rayo de la Saga Rayo de la yo de la yo de la Saga Rayo de la Saga Rayo de la Saga Rayo de la yo de la yo yo de la de la saga yo de la yo de la yo de la saga de la saga de la yo de la yo de la yo sagarra yo de la sagarra yo de la sagarra yo de la yo de la yo de la sagarra yo de la sagarra yo de la sagarra yo de la yo de la yo sagarra yo de la sagarra yo de la sagarra yo de la yo de la yo de la sagarra yo de la sagarra yo de la sagarra yo de la yo Kalakan taldea, xagarraio taldearekin entzuten ginuen, itz ordu bat agurtu entzin, biarkoago izberin. Bilbon askatu, eridiren presoa kaskatu, lelopean antolatzen dute larun batuntan manifestaldia baionan, bagoaz eta jaikiadi elkarteek. Bagoazeko Emili Marten eta jaiki adi osasuna taldeko Fernando Arburua, ostego nuntako gomitak goiz behin. eta putz hortan bukatzen da bihar hitzordua bostak eta seiak artean eta Fred Berroeten kronika ustegunero bezala Tori taldearen lehen diskoa zarituko zauku eta entzunara ziko dauku partekare ziko usaian bezala eta aldiz pampirekin duzu hitzordua bihar hitz eta putzen. Hala da, xantza duzi. Seiak, Euskal Iratietan.